Assalamu alaikum poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije serijala Oaza morala. Družimo se sa serijalom emisija u kojima tretiramo neke od elementarnih osobina kojima bi trebao da se okiti svaki vjernik i vjernica ukoliko žele da svoj život oplemene i usklade na način kako je to Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio, živio i nam ovaj manet ostavio kako bismo zaslužili Allahovo zadovoljstvo na ovom svijetu, a na budućem svijetu e, prostranstva dženeta. Tema o kojoj ćemo danas govoriti je više nego interesantna. Često čujemo između nas da spominjemo tu riječ, e, riječ je o nadi. O nadi u Allahu, u Allahu milost i s druge strane ono što je kontra, strah naravno od njegove kazne. Detaljnije o tome ćemo sa našim gostom Aljom Efendijom Sikotićem, imamom Džamira Kalabunaru u Travniku, kojem želimo salamu alaikum i dobrodošli. Alaikum salam, rahmetullah, bolje vas našao. Aljo Efendija ima međunarodnom jedna izreka E, popularna, kažu nada, umire zadnja. Međutim, e, čuo sam od jednog efendije kad kaže vjernik nikada ne može doći u situaciju bez nade. Znači da je bez Bez, bez Zato što zna da o njemu brine gospodar koji je kadar svaku stvar promijeniti i učiniti skladno. U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je neizmjena hvala Allahu i neka je Allaha blagoslovi mirna Muhameda sallallahu alihi ve na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. E, uzvišeni Allah je stvorio čovjeka u najljepšem obliku i Allah određuje gdje će se ko od nas roditi, kada će se roditi, ko će mu roditelji i rodbina biti, čak, evo vidite, i drugi se pobrinu i odaberu nam ime. I to mi ne biramo, nego je to nešto s čim kako e, odrastamo, postajemo svjesni. Kroz lijep odgoj, u skladu sa propisima dini Islama, mi saznajemo da je naš stvoritelj i obskrbitelj uzvišeni Allah koji iz obilja svoga e, daje svim svojim stvorenjima. Pogledajte, dakle, da je Allah milostivi jer daje i vjernicima i nevjernicima. I onima dakle koji su pokorni Allahu i onima koji su nepokorni. Jer za razliku od ljudi i džina, sva ostala stvorenja nemaju slobodu izbora. Nemaju tu blagodat slobode, nego su e, oni stvoreni sa određenim e, karakteristikama i određenom zadaćom i oni nikada to ne mogu e, promijeniti. Međutim, čovjek je stvoren kao slobodno biće da izabere kakvim načinom života će živjeti na ovom svijetu i upravo zbog ove blagodati on će biti i odgovoran na sudnjem danu. Zato što je imao slobodu izbora. Dakle, imamo neke stvari koje nismo mogli birati, što smo napomenuli, ali biramo društvo s kojim ćemo biti, biramo prijatelje, to smo, dakle, slobodni da izaberemo s kim ćemo provoditi vrijeme, jer nam je dragocjeno vrijeme na ovom svijetu i biramo svoje životne saputnike od čega nam ovisi koliko ćemo biti sretni i uspješni i na ovom i na budućem svijetu. Ako izaberemo lijepo društvo, to društvo će stalno kod nas buditi upravo ove osjećaje nade u Allahovu milost, ali će nas i podsjećati da niko od nas nije siguran niti sačuvan od toga da ga može i zadesiti neko iskušenje. Zato je vrlo važno da zapamtimo da čovjek na ovom svijetu stalno živi između nade i straha. Mi se nadamo u Allahovu milost koju priželjkujemo i onaj ko iskreno vjeruje i dobra djela čini i vodi računa o svom ponašanju, on dakle opravdano se nada da će mu i završetak života na ovom svijetu biti uspješan i da će kod Allaha zaslužiti lijepo mjesto. Međutim, onaj ko nije principijelan, onaj ko nedovoljno vodi računa o svom ponašanju, on uvijek strepi i ustrahuje da ga zato Allah Đelešanuhu ne kazni, da ga ne stavi na neko teško iskušenje i na dunjaluku, kao što se evo dešava i Allah to potvrđuje da će nas stavljati na iskušenja e, strahom, Dakle, da ćemo osjećati strah u određenim okolnostima, da li su to ratovi, da li su to zemljotresi, da li je to poplave. I, dakle, teški e, uvjeti za, za život. E, da ćemo osjetiti nekad i glad zbog isto raznih okolnosti, time što ćemo gubiti i metke, i ljetine, i, i živote, a Allah kaže, a ti obraduj, obešili e, sabirin, obraduj strpljive. Dakle, da trebamo biti ustrajni u onome što je dobro, nadati se stalno u Allahovu milost. Međutim, i uvijek strepiti Jeste. I to je nešto kad neko pita da li možemo to promijeniti. Dakle, vjernik koji se e, čvrsto vezuje srcem svojim za uzvišnog Allaha, i koji stalno nastoji biti u lijepom društvu, on će uvijek e, imati e, one koji će ga podsjećati na ono što je dobro i sa Allahom pomoći on neće gubiti nadu Allahom milost. Međutim, e, postoji jedna vrsta ljudi koji su u vrlo teškoj poziciji zato što ih šeitan plaši. Pa, na primjer, čovjek se premišlja i kaže, ma ja bih volio otići u džamiju evo sad će Ramazan, kad je pred Ramazanski period, pa kaže ja bih volio evo sad uz Ramazan da idem u džamiju. Međutim, šeitan mu dođe i kaže kako te nije stid da se pojaviš tamo, a ljudi znaju da si pio alkohol sav svoj život do sada, da gdje si mogao i nešto bi i ukrao, gdje ne znam, nemoral počinio ili tako dalje. Dakle, šeitan pristupa na dva načina, interesantno je to, dakle, dva vrlo perfidna načina. Jedan jeste da plaši čovjeka veličinom njegovih grijeha i onda čovjek stvarno izgubi nadu Allahov milost. Kao, kako tebe nije stid da ti uopšte pomisliš. A drugi je isto vrlo opasan, ali potpuno suprotan od ovog prvog. Gdje šeitan kaže, ma dobar si ti kakvih ima. Ma nije to što ti radiš, nije toliko opasno. To što ne klanjaš, ma eto ima koliko hoćeš oko tebe koji ne klanjaju. Pa eto, odeš na Bajram, makar dva puta u toku godine i to je imaš sa, sa ovim drugim kao nadace čemu. Međutim, to je potpuno, dakle, isto neprimjeren pristup i vrlo opasan. To su dvije krajnosti. Tako je, potpuno, dvije krajnosti gdje, nažalost, šeitan uspijeva mnoge odvratiti od onoga što je dobro. Jer ovaj koji se boji da je puno toga lošeg uradio u životu, e, boji se vratiti. Međutim, mi imamo e, kroz tradiciju, dakle, prije svega Kur'an i Kerim poziva La Nemojte gubiti nadu Allahu milost. A nadu Allahu milost samo gubi narod kojem propast predstoji. Dakle, e, mi e, sve dok smo živi na Dunjaluku, vrata pokajanja su nam otvorena. E, Allah Đerlešanuhu voli kada mu se njegov rob povrati. I zato nam i pruža priliku da shvatimo da je šansa naša za popravak, za pokajanje uvijek otvorena i niko nas ne sprečava da se promijenimo osim prokletog šeitana i naših strasti i nekada neprimjerenog ili lošeg društva ako je čovjek u takvom društvu. Zato se treba izvlačiti, biti u dobrom društvu i ako nekada prolazimo i teške situacije, u periodu ratova dođe baš do izražaja e, prijateljstvo iskrenih prijatelja. Tek tada vidite koliko je neko spreman da se žrtvuje za vas i koliko ste vi spremni da se žrtvujete za druge. Koliko je tada važno kada shvatimo da svakog trenutka možemo izgubiti život, da budemo iskreni jedni prema drugima i da se tada čvrsto oslanjamo na Allaha, jer jedino nadajući se njegovoj nagradi i strepeći od njegove kazne, mi doista uspijemo onda eh, ono što je najbolje, najpozitivnije i najkvalitetnije kod nas, da to dođe do do izražaja. Zato su i ove teške okolnosti kroz koje nekada prolazimo i bitne da nam pokažu koliko smo sposobni da se nosimo sa teretom e, ovosvjetskih izazova u periodu življenja na Donjalku. Aljo Efendi, evo spomenuli ste e, jednim dijelom malo prije taj bojazan koji se javlja kod određenog broja ljuda, ljudi kada se sjete svojih grijeha. Mi odgovorimo o nadi, primarno o nadu Allahu i milosti, želeći postaknuti sve one e, koji su upravo u jednom takvom stanju, boje se za svoje grijehe, ali svjesni su svoga gospodara. Allah Žešanu voli pokajanje takvih. E, znamo slučaj, poznati primjer kada je Allah Ali sam naveo pokajanje čovjeka koji je ubio 99 ljudi, 99 ljudi i krenuo je u onu zemlju koja mu je bila upućena pa je prešao jednu polovinu, pa mu je zbog toga oprostio. E, možda i najbolji primjer koji kazuje da nema zaista stvari zbog kojih se čovjek ne može pokajati i e, vratiti se Allahu Đelešanu. E, s tog nekog ugla šta poručiti našim bošnjacima koji, koji su jednom ovakvom Ono što je interesantno kada komuniciramo sa našim svijetom, imate one koji e, stalno govore Allah je milostiv. E, zamislite vi u školi učenika ili studenta da kažu profesor je milostiv i dobar, pa to što se ja nisam pripremio, to što ne idem redovno na nastavu, valjda će tolerisati i možda prođe. Mi smo imali na fakultetu jednu profesoricu, kažu ona je dobra kao duša, duše ti dala, ali šestice ako ne znaš, nema šanse da možeš dobiti. Dakle, e, ispravan pristup životu jeste da se potrudimo u skladu sa svojim mogućnostima da popravimo svoj život i da onda se maksimalno nadamo, dakle kad maksimalno uložimo truda da radimo ono što je kvalitetno i dobro, da se nakon toga onda nadamo Allahovoj milosti, oprostu i nagradi. Ono što je vrlo interesantno, kada učimo Kur'an i Kerim, saznajemo da uzvišeni Allah kada spominje najteže i najveće grijehe, kada spominje e, čemu sve ljudski rod se odaje u periodu života na Dunjaluku, e, Allah nakon toga upozorava da za takve postupke slijedi teška kazna. I onda uvijek, interesantno je, Allah otvara vrata i ostavlja prostora illa men tabe wa amene wa amila salihan. Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine. Dakle, e, vrlo je važno da ako E, želimo kod sebe na najbolji način probuditi osjećaj nade. I doista je nada ta koja posljednja umire. Čovjek se uvijek nada kada živi u, i u nekim teškim okolnostima, nada se da će mu Allah pomoći, da će on iz takve situacije izaći. Jer bolesniku da nije nade da će ozdraviti, vrlo bi teško bilo. Siromašnom, e, onome ko propadne na ispitu. Dakle, uvijek se nadamo da će doći ako Bog da vrijeme i to je zaista tako. Da Allah uvijek uz poteškoće šalje i olakšicu. Dakle, uvijek Allah olakša nakon teških okolnosti i zato i osjećamo zadovoljstvo. A da bismo uspjeli, vrlo je bitno dakle, da mi poduzmemo ono što je u našoj mogućnosti. Allah ne, ne opterećuje duše iznad njihovih mogućnosti. Niko od nas ne traži nemoguće. Ali je vrlo važno ako želimo da naše nadanje bude opravdano. Allah nam je propisao da Pripadnost islamu očitujemo izgovaranjem kelime šehadeta. Da posvjedočimo da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi sellem njegov robi poslanik. Dakle, to je e, slanje posljednjeg poslanika koji je pečat i e, on zatvara taj dio komunikacije između neba i zemlje. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi ve je hatemul enbija i rusul posljednji Allahov poslanik i vjerovjesnik, dakle peča svih poslanika i vjerovjesnika, e, da nakon toga nam Allah propisuje pet dnevnih namaza. Da u e, specifičnim periodima u toku dana i noći, dakle od sabaha koji klanjamo od zore pa do predizlazak sunca, podne koje klanjamo nakon što sunce pređe polovinu neba i kindiju kada sunce nagne prema zapadu, akšam kada sunce zađe i jaciju kada nastupi potpuni mrak. Dakle, ovo su sve E, kritični periodi, psiholozi su to analizirali, ali kada mi imamo e, kvalitetan kontakt sa našim stvoriteljem putem namaza, jer obavljamo namaz da bi se sjećali Allaha, a kada se sjećamo Allaha, onda ćemo izbjegavati činjenje ružnih i nevaljalih dijela. Izbjegavat ćemo činjenje onoga što je zabranjeno. I u konačnici to je i svrha namaza. E, kada nakon toga postimo mjesec Ramazan, kada dajemo zekijat ukoliko smo imućni i ukoliko smo u mogućnosti ako obavimo hađ, sve su ovo radnje ili način organizacije života putem kojih onda doista stičemo opravdanu nadu da će nam Allah ukabuliti i primiti ta naša dijela, da se stalno trudimo da budemo iskreni u pristupu prema našem gospodaru i onda će sa Allahovom pomoći i naša nada biti opravdana. U suprotnom, onaj ko izostavlja namaze, onaj ko čini haram e, dijela kao što su konzumiranje alkohola, psovka, laž, ogovaranje, neprimjereno i nepropisno oblačenje, e, varanje, spletkarenje, e, taj ipak onda svjestan je da ima razloga za strah, da će ga Allah staviti na iskušenje i da će zato biti kažnjen i na ovom i na budućem svijetu. Zato je daleko ljepše posmatrati ovaj prvi segment i svi, svi mi volimo i prirodno tome težimo da ipak nada je jača. I poslanik alaihi salatu wasalam e, nikada nije bio pobornik pesimista, nego je kazao nadajte se dobru, teđidunehu naći ćete ga. Dakle, e, poslanik alaihi salatu wasalam je u najtežim okolnostima kada su saveznici mušici krenuli iz meke prema Medini i kada su e, napravili opsadu Medine u želji da unište sve muslimane, dakle e, sa namjerom da potpuno ih e, biološki ubiju, dakle unište, Poslanik selam nagovještava muslimanima da će doći vrijeme da će dobiti e, bogatstvo Kisre i, i, Vizantije. Dakle, da e, to e, su vrlo teške okolnosti bile, međutim poslanik selam nije govorio po hiru svome, nego je to bila objava koja mu se objavljuje, a on je dakle muslimanima pokazao da i u najtežim okolnostima trebamo imati nadu u Allahovu milost, u Allahovu pomoć, samo mi trebamo izvršiti ono što je do nas. Tako je, ono što je naša mogućnost. Da se mi potrudimo, ako znamo e, i ako smo stavljeni u iskušenje da biramo između onoga što je dozvoljeno i zabranjeno. Ako izaberemo ono što je dozvoljeno, mi sa Allahovom pomoći... E, Imamo se čemu nadati. Tako je, onda je to, nada, dakle naša nada je opravdana. Vi znate da je poslaniku, ali salatu ponuđeno mlijeko i vino kada je bio na mirađu i on je izabrao mlijeko. I to je bio dakle izbor onoga što je pozitivno i dobro i onda je nakon toga i njegov umet i njegovi sljedbenici idu putem onoga što je dakle čisto, što je halal, što je dozvoljeno i putem čega se onda i nadaju u Allahovu milost. Ono što je nama u periodu života na ovom svijetu nepoznato, a to je da li su nam dijela koja smo do sada činili na ovom svijetu primljena kod Allaha kao dobra djela. To je, dakle, taj dio strepnje ili brige ili straha, jer ne znamo namaz koji smo posljednji klanjali, da li smo doista se kako treba pripremili za njega i da li smo dovoljno bili duhovno prisutni u tom namazu, da li smo ga obavili iskreno Allaha radi i onda i da sva druga djela koja činimo, da li su doista u skladu sa Kur'anom i sunnetom i da li su učinjena iskreno radi Allaha, jer to su dva uslova za ispravnost određenog djela. Mi stalno onda strepimo da nismo slučajno nešto propustili. I kada kod vjernika i vjernice se nađu ova dva svojstva, dakle stalno strepimo, ali se i stalno nadamo. I onda stalno i maksimalno pozitivno djelujemo, radimo, biramo ono što je dobro i trudimo se da budemo u lijepom društvu, nastojimo da mi koliko možemo u sredini u kojoj se nalazimo budemo dobri i pozitivni, jer musliman je onaj koji čini dobročinstvo i E, cjelokupnom ljudskom rodu, dakle ne samo muslimanima, nego i nemuslimanima, i ne samo ljudima, nego i životinjama, odgovorno se ponašamo i prema prirodi, nastojimo da doista budemo od onih koji će popravljati, a ne, ne daj Bože, od onih koji će rušiti ili uništavati. Musliman je taj koji se trudi da i prema životinji bude pravedan tako što je neće pretovarati niti e, maksimalno e, iskorištavati, nego će voditi računa da i prema životinji bude pravedan, a kamoli onda prema ljudskom rodu. I zbog toga se onda i mi nadamo da će i Allah prema nama biti milostiv i nadamo se u njegovu nagradu na ahiretu. Međutim, onaj ko e, ne bude vodio računa i ne bude odgovoran prema samome sebi, da izvršava ono što je u mogućnosti, onda ipak njegova nada poprilično upitna. Aljo Efendija, da kažem nekako smo e, poprilično detaljno obrazložili da zaista ima neopravdane i opravdane nade. E, I to je sad ono prilično jasno ono što bi volio, s čim volio da završimo emisije ovaj dio kada su pitanju, da kažem, vjernici, praktičari, koji su također potrebni ispravnog poimanja ovih stvari. E, spomenuli smo one dvije krajnosti kod ljudi koji se ili boje, ili oni, da, da, u smislu da se pokaju Allahu zbog svojih grijeha, pa smo rekli da to je jedna krajnost. I ovi drugi koji kažu, pa to je dobro, kakvi sve ima, ja sam dobar, to su dvije krajnosti. Tu negdje u sredinu, su ljudi kod kojih ima jednog i drugog, da kažemo, ljudi koji su i praktičari, vjernici i koji, kojima također treba uputiti neki savjet kada je u pitanju nadu Allahu milost. Kako da to posmatramo? Evo, kratko na kraj pa ono što e, je na izvjestan način e, u stvari suština života na Dunjaluku e, jeste da čovjek je biće koje ima sklonosti i prema dobru i prema zlu. Ovisno od toga šta u nama preovlada, koliko se uspijemo odgojiti u svom djetinstvu, u mladosti i kasnije kroz čitav život, šta u nama preovlada, a na to utiče više faktora. Dakle, e, onaj ko redovno obavlja namaz, onaj ko svakodnevno uči Kur'an, e, onaj ko svakodnevno čita hadise poslanika sallallahu onaj ko ima mogućnost da se druži sa učenim ljudima, onaj ko redovno od muškaraca dolazi u džemat i u džematu obavlja namaz, onaj ko redovno prisustuje predavanjima ili tribinama koja, koje imaju e, kvalitetne sadržaje, zasigurno da će biti u daleko boljoj poziciji da u takvo lijepom društvu kod sebe otkloni neke negativnosti, a ojača pozitivne strane i da onda njegova nada u Allahu milost, u oprost doista bude i opravdana i da njegov život baš mu pokazuje da je, da je u pravom smjeru. Nekada nije važno gdje ste trenutno, nego gdje ste usmjereni. Ako ste u dobrom pravcu usmjereni, onda će ako Bog da i konačno e, stizanje do cilja biti ako Bog da uspješno. U suprotnom, Dakle, imamo onih koji su e, i tamo i ovamo. Jer e, interesantno je da imamo dosta bošnjaka koji dok je Ramazan poste, a nakon Ramazana Bajram dočekaju uz alkohol. Ali kažu Allah je milosti. Tačno je da je Allah milostiv, ali Allah kaže i nakon tih ajeta koji govore o njegovoj milosti da on žestoko kažnjava i da vrlo brzo svodi račun. Zbog toga je to upozorenje, dakle, da ne budemo previše neodgovorni. Da li bi neko od nas bio zadovoljan sa osobom koja će mu jedno pričati, a drugo raditi? Koja će mu jedan, eh, jedno obećanje dati, a nakon toga to obećanje prekršiti? Mi kao ljudi nismo zadovoljni da se neko prema nama tako ponaša. Pa kako onda očekujemo da će Allah biti milosti prema nama ako se i mi stalno tako vjerujemo, pa ne vjerujemo, pa vjerujemo, pa ne vjerujemo, pa vjerujemo. Dakle, da, da čovjek ima dakle, iskakanja. Povremeno, stvarno kad je u lijepom društvu, on i dođe do izražaja onaj dobri dio njega, međutim, kada ode u loše društvo, sa njima onda ne uzubila, nema kakvih postupaka ne, ne čini. Dakle, e, to je upozorenje da s jedne strane e, doista je Allah milostiv i ono što, je, e, što si upravo i napomenuo, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam i prenio da je Allah oprostio čovjeku koji je 99, pa je onda na kraju i, i tog onog e, pobožnjaka koji nije bio učenik, koji je rekao da za njega nema nade i, mogućnosti da se pokaje, on je njega ubio stotog. Međutim, učinjak mu je kazao, između tebi i Allaha ne postoji e, nikakva zapreka. Ti se pokaj, međutim, šta mu je savjetovao? Mora izaći iz te negativne sredine gdje ga znaju kao lošeg i otići u sredinu gdje žive dobri ljudi. Dakle, ovdje je za nas vrlo bitno da zapamtimo da oni koji su u životu radili loše stvari, bili u lošem društvu, ako žele da im Allah promijeni stanje nabolje, trebaju napustiti to loše društvo i pridružiti se lijepim, odgojenim, E, moralnim, finim osobama i sa njima provoditi život. Dakle, ovo kada govorimo, govorimo sa aspekta i porodice, da to krene i na porodičnom nivou, dakle da, da imamo e, lijepe porodice sa kojima se možemo družiti, pa će neko kazati nema takvih puno u redu, ali hajmo širiti taj krug da se odgajamo da bude što više. A savjet onima koji su do sada u životu radili e, određene loše stvari i shvatili su da to nije dobar put, da ne vodi to dobru, neka znaju da će Allah Đerlešanuhu onima koji se iskreno pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, njihova loša djela pretvoriti u dobra djela. Dakle, to je ljepota naše vjere dini Islama da nikada vrata za pokajanje se ne zatvaraju osim kada duša dođe do grla i kada sunce izađe na zapadu. Dakle, kada nastupi već sudnji dan, tada više nema vremena za pokajanje i kada nastupi smrtni čas. Ali e, sve do tada, dok imamo vremena još uvijek, za nas je važno da ne gubimo nikada nadu u Allahovu milost, ali da poduzmemo sve što znamo i što možemo da steknemo Allahovu milost na način da iskreno vjerujemo, dobra djela činimo, da se sa lijepim društvom družimo, da svoju djecu vodimo na lijepa mjesta gdje će slušati poučne lijepe priče, da e, nastojimo odgajati i obrazovati svoju djecu, da se sutra bave onim što Allah voli, onim što je u društvu, dakle pohvalno i lijepo, da mi doprinesemo da sutra ako Bog da imamo doktore koji neće čekati da im se plati da bi posao za koji su plaćeni izvršavali, da sutra nećemo imati političare koje trebate isto tako potplaćivati da biste dobili nešto što inače vaše pravo i bilo koji segment unutar društva, ako želimo sutra da imamo nadu u bolji život i na ovom svijetu, važno je da se promijenimo na bolje i mi, da nastojimo širiti taj krug čestitih, poštenih, fini i dok smo živi na ovom svijetu nikada nećemo doživjeti da sve bude idealno. Imate ljude koji posmatraju crno-bijelo. Kod njih je ili sve dobro ili sve loše. To nije, nije, niti možeš takvog čovjeka dobiti. Dakle, svi mi kao ljudi imamo neke nedostatke, ali zasigurno život na ovom svijetu živimo između nade i straha. Dakle, nadamo se Allahovoj milosti, žudimo za njom i iščekujemo je, ali istrepimo i od Allahove kazne srđbe i Allaha molim da nam se smiluje, da nas milošću svojom usmjeri prema onome što je za nas najbolje i na ovom i na budućem svijetu. Amin, Aljofindija. Hvala vam na lijepim savjetima, posjetnicima i uputama. Nadamo se, moja malinko se zaista koristila, tako se nadam i za naše gledalce. Poštovani gledalci, završit ću jednom kratkom eh, izreku koju sam pročitao negdje od nekog od naših dobrih prethodnika koji kaže da je eh, život vjernika poput ptice. Jedno krilo je nada, a drugo krilo je strah, a tijelo ptice je ljubav prema Allahu Đelšanu. Povećajmo ljubav prema Allahu i time ćemo povećati zapravo i svoju nadu i spravno korigovati svoj strah. Do narodnog gledanja, esalamu alaikum i ostanite u dobrom raspoloženju.